بسم الله الرحمن الرحیم علم البدیعه علم بدی کلا علم بلاغه شامل سه علم معانی و بیان و بدی هست معانی و بیان و بدی خب اینو میدونیم که معانی و بیان در علم بلاغه مهمتر هستند از علم بدی چون علم بدی همون علم زیباسازیه چه معنوی چه لفظی ولی در معانی و بیان جز ضروریات هست چون در معانی شما سخن باید مطابق با مقتضای حال باشه و در بیان هم باید اون دلالتش واضح باشه روشن باشه بعدی میاد چکار میکنه همون سخنی رو که مطابق با مقتضای حاله و دلالتش واضحه اونو زیباتر میکنه چیکارش میکنه؟ زیباش میکنه البديع علم يعرف به وجوه تحسین الكلام المطابق لمقتضى الحال معنای اصطلاحیه چون بدی در معنای لغویش یعنی به وجود آوردن چیزی که مثالی نداشته است از قبل وجود در رابطه با رب میاد بدی السماوات ول عرض یعنی آسمان و زمین رو بدون مثال قبلی چکار کرده درست کرده پس علم یعرف به وجود تحسین الکلام بدی در اصطلاح علمی است که شناخته میشه با اون علم شیوه های زیباسازی کلام کدوم کلام المطابقی المطابق لمقتضى الحال آه؟ کلامی که مطابق باشه به قول خودمون فارسی ها با مقتضای حال هم آهنگ باشه چه داشته باشه؟ به مقتضای حال و هذه الوجوه میگه و این شیوه ها ما یرجع منها الى تحسین المعنى برخی, برخی از این وجوه برخی از این آرایه ها صنعت ها برمیگرده به معنا یعنی معنا رو زیبا میکنه یسمى بالمحسنات المعنویه این آرایه ها رو بهشون میگن محسنات معنوی و ما یرجع منها الى تحسین اللفظ و برخی از اینها برمیگرده به زیباسازی لفظ لفظ رو زیبا میکنه یسمى بالمحسنات اللفظیه نامیده میشه به لفظی پس خب کتاب هم اومده طبق این تقسیم بندی آرایهای های رو بر دو گروه کرده محسنات لفظی و محسنات معنوی ابتدا اومده معنوی ها رو بحث کرده محسنات معنویتون ابتدا اومده محسنات معنوی رو بحث کرده یک اولین آرایه که بحثش کرده التوریه توریه هست توریه دیگه چه هست یذکر لفظ له معنیانی توریه اینه که یک لفظی ذکر بشه که دو معنا داشته باشه لفظی ذکر بشه در کلام که چند معنا داشته باشد دو معنا داشته قریب چه قریبون یتبادر فهمه من الکلامی یک معنای نزدیکی که فهم اون از کلام فورا فهمیده بشه پس توریه لفظی است که دو معنا داره یکی معنای نزدیکش هست که فورا فهمیده میشه و بعید هو المراد بالافادتی لقریده خفیه دو معنای دور داشته باشه توریه ذکر بشه لفظی که دو معنا داشته باشه یک معنای نزدیک دو معنای دور و هو المراد بالافاده که همون معنای دور منظور باشه منظور گوینده که اون معنا رو بخواد برسونه افادهش کنه اون معنای دورش باشه به خاطر وجود لقرینه خفیه قرینه پنهان نحو و هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار و او ذاتی است که میکشد شما را در شب آه خواب میره دیگه و یعلم ما جرحتم بالنهار و میداند آنچه را که ببین اگر ما معنای نزدیک مراد کنیم آنچه را که زخمی کردید شما آه جرح معنی زخم دیگه در قرآن هم به این معنا وارد شده کجا شما حافظی بگو نیومده؟ خب بریم جلوتر و هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم و میداند آنچرا که جرحتم کسب کرده اید ولی, ولی کسب معنای دورش هست ولی کسب معنای چیش هست دورش هست بله تو ذهنت نیست که جایی باش... اومده باشه تو ذهن من هم نمیاد ها؟ نه تو ذهن من هم نمیاد که تو قرآن جایی به این معنا به این لفظ خب بله آنچه را که جرح کردید در روز خب این جرحه معنای دور داره به معنی کسب کردن و معنای نزدیک داره به معنی زخمی کردن ولی اینجا معنای دورش که همون کسب کردن مراده با توجه به ادامه آیه که در آخر ادامه آیه میاد یعملون تعملون با توجه به ما کنتم تعملون أرى آه، وكقوله مثال ديگر أراتوريه يا سيدا حاز لطفا أي سيدي كي رسيده است بلطفي له البرايا عبيدو مخلوقات برايش برده أنت بنده أنت انت الحسين تو حسين هسي ولكن جفاك فينا يزيد ولكن جفا کردن به تو در میان ما بیشتر یزید و زاد و ولی اینجا یزیدو معنای نزدیک شمون یزید معاویه اسم اسم دیگه اسم چیه؟ با توجه به کلمه حسین معنای نزدیک یزید چیه؟ بله اسم انسانه اسم انسانه ولی اینجا من معنای دورش نزدیکه که مراده که اضافه می شود فعل مزاره یزیدو جسا این ضرور کردن تو نه؟ بله معنا یزید القریب انه علمون میگه معنای یزید معنای نزدیک یزید اینه که اسم علم هست اسم خاص هست و معناه البعید المقصود انه فعل مضارع من ذات اما معنای دورش که هم مقصوده اینجا همون فعل مضارع زاده یزیدو زاده یزیدو هست دو الابهامو دومین آرایهی که میخونیم آرایه ابهام هست آرایه چه هست؟ ابهام یا ایهام ابهام اینده بل تو چی نوشته؟ نه ابهام نه ابهامه ایهام نیست ابهام بله ابهامه ابهامه اون تو که ترجمه بلاعتی اندلیب میگه اونجا اشتباه نوشته بله اون اشتباهه ابهام. الابهام ایراد الكلام محتملا لوجهین متضادین ابهام یعنی وارد کردن سخن که حمل بکند دو وجه متضاد رو آوردن سخن به گونه ای که به دو شکل متضاد برش حمل بشه دو معنای متضاد ازش بشه برداشت بشه نحو مانند بارك الله للحسن ولبورانه في الختم يا امام الهدى ظفرت ولكن ببنت من برکت دهد الله متعال برای حسن و برای دخترش پوران در داماد دخترش ازدواج داده بود حسن یکی از خلفای عباسی این شاعر هم این شعر رو گفته بود برکت دهد خداوند به حسن و به بوران به پوران به قول فارس ها در ختن یا امام الهدا ای امام هدایت ظفرت تو پیروز شده ای دست یافته ای ولکن به منت من اما به دختر چه کسی خب این میتونه دو معنای مختلف متضاد داشته باشه میتونه نی معنای مده باشه میتونه معنای زم درش باشه به دختر چه کسی آه؟ بله فإن قوله ببنت من قول شاعر که گفته ببنت من ولكن ببنت من يحتمل ان يكون مدحا لعظمته این احتمال درش هست که مدح باشه به خاطر عظمت اون آقا و ان يكون ذما و احتمال اینو داره که مذمتی باشه به خاطر پستی سه التوجیه سومین آرایه معنوی توجیه هست التوجیه افادة معنى بألفاظ موضوعة له ولكنها أسماء الناس أو غيرهم كقول بعضهم يصف نحرا توجیه میگه رساندن معنا با الفاظی که برای اون معنا وز شدند رساندن معنا با الفاظی که اون الفاظ برای اون معنا وز شدند منتها اون الفاظ اسمهای مردم یا اسمهای چیزی دیگه هم هستند ها مثلا کلمه فضل به معنای فضیلته ولی اسم مردم هم هست مانند قول شاعری که یک نهری رو وصف کرده است إذا فاخرته الريح ولت عليلة بأذيال بأذيال كثبان الثرى تتعصر باله میگه زمانی که مفاخره کند با او باد یعنی يعني با اون نهر ولت علیلتن پشت میکنه اون باد خوشبو و آرام و نسیم مثل نسیم آه میگن امرأتون علیلتون یعنی زنی که که که وجه خب میفرماید پشت میکنه اون باد خوشبو یعنی چون نهریست که باد هم ازش میشه به دامنه تپه های نمناک تتعثر اونجا مکس میکنه به الفضل یبدو به وسیله همین نهر وجنب الرياضة كسبان صلاة تعثروا هم بعض نوضوا ميتشوتة ha ha سكانته بله به fadlu يبدو به الفضل يبدو به وسیله همین نهر فضیلت آشکار میشه و و بهار آشکار میشه آه نهر یک حتی بهار باش چی میشه آشکار میشه و کم غدا به روض و یحیا و چقدر از ها که به وسیله این نهر یحیا زنده میشوند و هو لا شک جعفر و بدون شک اون چیزی که الان داریم در موردش حرف میزنیم اون جعفر است یعنی نهر هست جعفر اسمه نهر بله خب اینجا ببین از کلمه فضل و ربیع و یحیا و جعفر اینا معناها واسه شدن برای معناهای و اینا رو به همون معناها بکار برد ولی در این حال این نامها نامهای انسانها ها هستند فالفضل و ربیع و یحیا و جعفر اسماء اناس فضل و ربیع و یحیا و جعفر اسمهای مردم هستند و که قوله مثال دیگه برای توجیه آورده و ما حسن بیت له زخرفو. تراه اذا زلزلت لم يكن و چیه زیبایی اون خونه ای که زخرف دارد ولی زمانی که زلزله بیاد وجودی میگه به چه دردی میخوره خونه ای زیبا باشه ولی زمانی که زلزله بیاد که لم یکن گویه که نیست نیست بله در این بیت هم زخرف و زلزله لم یکن اسم سوره ها هستن فإن زخرفا وإذا زلزلت ولم يكن أسماء صور من القرآن بقى زخرف وإذا زلزلت ولم يكن كدرين شير اومدن و به معناهاشون همی به کار رفته بودن اسمهایی از سوره ها هستند چهار اطباق چهارمین آرای آرای طباقه هو الجمع بين معنيين متقابلين نحو قولي تعالى جمع کردن بين دو معنی که در مقابل هم قرار میگیرند مانند این آیه کریمه و تحسبهم ایقاظا و هم رقود تو اونا رو بیدار میپنداری در حالی که اونا خوابن ایقاظ و ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا لیکن اکثر مردم نمیدانند میدانند ظاهر زندگانی دنیا را یعلمون در مقابلش اومده لا یعلمون بله، نفی و مثبت بله پنج المقابله پنجوین آرای مقابله هست من الطباق المقابلتی من الطباق المقابله وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب میگه یکی از گونه های طباق یکی از انواع طباق مقابله هست مقابله این هست که دو معنا آورده بشه یا بیشتر از دو معنا سپس در مقابلش به ترتیب معناهایی آورده بشه مانند این قول الله متعال فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا جین فلیضحکو ولیبکو قلیلا کثیرا دو معنا رو آورده در مقابلش دو معنا رو به ترتیب ذکر کرده پس بخندند کم و گریه کنند زیاد شش التدبیج ششمین آرایهی که آورده تدبیجه و منه التدبیج و از نوع اتباق میگه هست چی؟ تدبیج این دیگه چه هست؟ و هو التقابل بین الفاظ الالوان این تقابل بین الفاظ رنگ هاست تقابل بین رنگ های چیه؟ سبز و بله. تقابل بین مقابل هم شدن در بین رنگ ها تردى ثياب الموت حمرا فما اتى لها الليل الا وهي من صندس خضر ردا پوشید لباس سرخ مرگ را منظور شهید شد فما لها الليل الا وهي من سندس خود شب نیومد مگر اینکه و من لباسش شد ابریشم سبز یعنی منظور کنایه وارد شدنه بهشته خب اینجا ابتدا ثیاب حمر و قرمز آورده بود بعدا خضر در مقابلش آورد چی؟ بله الادماج ادماج دیگه چی هست ان یضمن کلاما یا ان یضمن کلامون ان یضمن کلامون ان يضمن كلام سیق لمعنا معنا آخر معنا آخر بله کلامی رو که به معنای دیگه اومده زامن بکنه این یعنی زامن گنجانده شود بله در ضمنش کلامی رو که به معنای دیگه آورده بیاره ان يضمن کلام سیق لی معنن آخر تضمین بشه کلامی که سوق داده شده برای معنایی معنایی دیگر مانند نحو قول ابي الطيب مانند سخن ابي الطيب اقلب فيه اجفانی كأني اعد بها على الدهر الذنوبا میگردانم در اون شب پلکهای های چشمهایم را گویا که با آن میشمارم شمارم گناهان روزگار رو فانه ضمن وصف اللیل بالطول الشکایت من الدهر میگه در ضمن وصف طولانی شب شکایت از ده رو هم چکار کرده؟ در زمنش آورده بله اینجا اومده اقلب فیه اجفانی پلکه هام رو میزنم و این طرف و این طرف خوابی نمیاد منظور اینه که شب چیه؟ طولانیه دیگه بعدا در ضمن اون هم آورده شکایت از چی رو؟ بله گویی که من دیگه دارم مشکلات و مصیبت های ده رو چکار میکنم؟ حساب میکنم این ادماجه خب استتباع رو میخونیم و الاستتباع هشت ومن الإدماج ما يسمى الاستتباع وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر كقول الخارزمي میگه استتباع ومن الإدماج جزء ادماج هست آرایه‌ای که ما يسمى بالاستتباع که نامیده میشه چی؟ استتباع استتباع وهو المدح بشيء على وجه میگه استطباع هست مدح کردن یک چیزی به گونه ای که یستطبع مد المدح بشیء آخر در پیش مده چیزی دیگه بیاد در طبع آن مده چیزی دیگه بیاد مانند قول خارزمی که میگه سمح البداحتی لیس یمسکو لفظه میگه سخاوت بخششش در بداهه در بدیه گویی بگونه است که لیس یمسک لفظه که الفاظ دهانش رو نگه نمیداره فکأنما الفاظه من مالی گویا که این الفاظش از مالش هست اینجا اومد و مدح بکنه سخنوریش رو بدیه گوییش رو در پی اون اومد و سخاوت در مالش رو هم چیکار کرد و مدحش کرد میگه این الفاظش مانند اون مال دادنشه الفاظش مانند اون چیشه اومد که بدیه گویی و سخنوریشو رو مدح بکنه در پیش سخاوت در مالش رو هم مدح کرد سمح بداهتی بخشش داره در چی؟ در بدیه گوی لیس یمسکو لفظه لفظش رو نگه نمیداره داره انما الفاظه من مالی گویا که الفاظش از مالش هست یعنی همانطور که مالشو میبخشه سخنش هم به همین شکل پس هم در سخن سخن ورس و هم در مال مال بخش است الفاظ تا که بخیلی نکن که مال نه اون تعلیل میشه ما این بحث روی اینه که ابتدا اومد وصفش کرد مدهش کرد در سخنوری بعدا گفت که این آقا در مال دادن هم نه این مدشه نه این که چون در سخن ببین اگر ما بگیم چون در سخنوری سخاوت داره پس در مال سخاوت داره این نیست هدف اومد داره وصف میکنه میگه در سخنوری دست نگه نمیداره در مال همین آقا دست نگه نمیداره دو وصفش داره آره، میکنه بله اون وصف کرد در پی اون اومد این مدهش رو کرد چار مراعات و نظیر مراعات نظیر رو میخونیم و تمومش میکنیم نه <laughs> براءات النذير وهي جمع امر وما يناسبه لا بالتضاد كقوله براءات النذیر جمع کردن امری و آنچه که مناسبت با اون امر داره ها مثل مثلا کتاب و قلم و دفتر یا مثل داس و مزرعه و فلک در اینا رو میگن مرا... چند تا چیزه که در یک خانواده باشن اونجا بیاره اینو بهش میگن مراعات نظیر مثلا اینجا دقت کن مثل موبایل و تبلت و لپتاپ اینا که در یه جمله بیاد میگن مراعات نظیر درش وجود داره چون اینا از یه خانواده اند اینا از خب همین فقط تا اینجا کار میگه مراعات نظیر جمع کردن امر و آنچه که با اون امر چی داره مناسبت داره ولی نه به شکل تضاد نه به شکل چی که قولی اذا صدق الجد افتر العم للفتا مكارم لا تخفى و كذب الخال ببین در این شعر جد و عم و خال با هم مراعت نظیر هستن با هم مناسبت دارن جد پدر بزرگ دیگه فتا که ام اموه خال هم چیه خالی خال دایی هست دیگه بله میگه زمانی که ولی معنیش ببین اینجا میگه زمانی که تصدیق بکند بخت زمانی که بختیار بگردد افتر العم و افترا میکند عموم مردم آه؟ للفتى مكارم لا تخفا یا لا تخفا جوان مرد یا نوجوان مکارمی دارد که پوشیده نمی شوند و این کذب الخالو اگرچه که به اشتباه برود گمان خب اینجا فقط جمع بین الجد والعم والخال جمع کرده بین سه تا چیز که با هم مناسبت دارند جد و عم و خال والمراد بالاول الحظ منظور از جد اینجا همون حظ و بهره هست و به ثانی عامت الناس منظور از عام عموم هستند عموم مردم و منظور از خال همون گمانه همون چیه؟ پس مراعات نظیر اتفاقا خیلی چیز ساده چند تا چیزی که با هم دیگه مناسبت دارن در یک بیت جمع بشن مثل کتاب و دفتر و قلم مثلا مثل مثلا مسجد و نمازخونه و عیدگاه مثلا مثال میگم با هم دیگه چی داشته باشن؟ مناسبت داشته باشن میگن در این کلام مراعات نظیر وارد شده است